Eko! Eko. Eko. Kako? Tako. Tigana. A sad ozbiljno. Guglajući advent u Rijeci, prvih nekoliko ponuda bit će za ovaj glavni na Korzu, a potom na Trsatu. Zanimalo me gdje mogu otići, popiti kuhano vino ili sve popularni kuhani džin uz osjećaj Božića bez pretjerane komercijalizacije. Pronašla sam nekoliko mjesta u kojima vlada ili će tek zavladati pravi duh Božića, a na prvom mjestu je druženje i ljubav. Božićna kućica. Advent ispred Riječkog veleučilišta kreće sutra. Obećano je kuhano vino i koncert studenata, a početak je u 17 sati. Dobrodošli su svi studenti i profesori kao i oni željni zabave. Zatim advent u kvartu po prvi puta će se održati na Kozali u petak. Svi su dobrodošli, a po želji mogu donijeti pokoj ukras za bor ili kolač. Planirano je zajedničko kićenje bora, pajanje, božićne rasvjete i glazba, a sve započinje u 18 sati. Također klub mladih organizira humanitarni pan quiz Christmas edition. Skupljena sredstva dodjeljuju se beskućnicima, a prijave timova traju do sat vremena prije početka kviza, odnosno od ovog petka u 19 sati. Kurinski susjedi dogovorili su druženje s djevojkama iz art mašine koje pripremaju toplu čokoladu u petak od 17 sati. Uz šalicu čokolade razgovarat će se o planovima kvartovskih aktivnosti, a dolazak morate najaviti na e-mail adresu skurinskisusjedi.gmail.com sve malo i spojno. 16. prosinca s početkom u 20 sati udruga studenata povijesti Drako Tarasatikum i klub studenata povijesti umjetnosti Artefakt organiziraju druženje u božićnom duhu na ociku za povijest i ociku za povijest umjetnosti. Pripremili su i dva povratna događaja, a sve pojedinosti možete pronaći na face eventu Božić prije Božića. Sada je možda najzanimljiviji događaj 21.12. doček nove godine u 19.15. Gdje? Na Zametu. Gdje točno? Dvorište zgrade Doma Zamet. Zašto? <laughs> pa zašto ne? Svi su pozvani na feštu koju organiziraju šestero entuzijasta sa Zameta koji su odlučili novu dočekati nešto ranije. Radost Adventa dolazi i na Rastočine, to jest u Park Giordano Bruno. Ovogodišnja kvatorska bajka traje od 21. do 24. prosinca. Art Bazar ove godine izabrao 21. i 22. prosinac za svoju čaroliju u Rihabu. Iako nije riječ o adventu, valja spomenuti ovaj hvale vrijedan događaj koji okuplja lokalne umjetnike koji će u sklopu izložbe održati i radionice. I za kraj smo ostavili najveće otkriće ovog predbalijanskog ludila. Fashion Revolution Hrvatska otvorio je prošlog četvrtka Advent Secret Garden u ulici Petra Zrinskog 4 na Trsatu. Osim radionice na kojima možete izraditi poklone najmilijama, kupnjom odjeće lokalnih umjetnika i dizajnera podržat ćete princip održivosti što su najljepše karakteristike ovog ovog adventa. Takozvani skriveni vrt radit će od četvrtka do nedjelje od 17 do 22 sve do 28.12 12. a očekuje vas i pravo adventsko kuhano vino i čaj. Ovime završavam potragu alternativnih adventskih mjesta u Rijeci. Advent jest lijep i raskošan, no biti u druženju. Ne tratite svoje vrijeme na poziranje za dobru fotografiju, nego na obitelj, pjesmu i pinkicu alkohola. Možda sam vam otkrila neka neobična mjesta za koja nikada niste znali, možda sam vas potakla da sami nešto organizirate, a možda znate neku adventsku klupicu na kojoj godinama spontano provodite božićne dane sa svojim društvom. Otkite nam je, podijelite s nama ono što nas veseli. u emisiji uredila Ana Marija Štefanac. Eko! Eko! Eko! Kako? Tako! Tigana! A sad ozbiljno.